Lab eta USTKE estaturik gabeko nazioetako sindikatuen plataformeko kide dira, Valdausteko SAVT, Kataluniako CC, Martinikako UGTM, Kortxikako STC eta beste batzuekin batera. USTK, eh, beraz, Union Sindikal de travailleurs Kanak et des Exploités delakoaren eh, nazioarteko arduraduna, jok haokaz, Euskal Herrian zen, aste untan, eta elkarrizketa egin diogu. USTK eh, sindikatuak erabaki zuen bere azken kongresuan, heldu den azaroren lauko independentzia referendumean ez parte hartzea, zergatik? Ben, euh, on a pris la décision suite à à une analyse euh, qui a été faite euh, d'abord par le la partie politique du syndicat, qui est le parti Gure sindikatuko alderdi politiko edo laboristak analisia egin du numeako akordioaz. Azkena zen frantziarekin izenpetu ginuena, largoita emezortzian. Bilan eskorrak egin ditugu, deskolonizazioaz, porrota da eta boska zerrenetaz bilan trafikatua. Et un, un, bilan sur les listes électorales qui a été euh, truqué, on va dire, fraudé, avec l'absence de beaucoup de milliers de Kanaks Donc, kanakiar populua kolonizatua izan den bakarra da eta milaka kanakiar falta dira boska zerrendan. Euh, Ahatik Kaledoniako hiritarrak ez diren hainitz bada lista hortan. Donc il y a d'abord eu un bilan euh, politique de ce qui a été fait depuis Beraz euh, akordioa izenpetu denetik eginik izan denaz bilan politikoa egin dugu eta bilan teknikoa boska zerrenda faltsutuetaz. etaz. Après, le e s'est positionné euh, donc le 7 et le 8 euh, septembre de cette année, donc il y a 10 jours. Duela amar bat egun bildu gira eta USTKEk analisia zehatzago egin du soziale realitateaz. Nous, on appelait ça le rééquilibrage. La colonisation a écarté le peuple kanak des, institutions, du monde du travail, etc. Gure xedea da berrikilibratze akordio horiek berrorekatze akordioak izan diten, beraz kanakiak populoa beste komunitateen heinian izaiteko. L'accord de Nouméa eta oartu gira bah, numeako akordioak desoreka azkartu baizik etzuela. Le mot d'ordre du, du, syndicat, c'est 30 ans d'accord, donc depuis 88 justement jusqu'en 2018, et les inégalités sont toujours plus fortes à la défaveur du peuple kanak. Duela urtea, Eduard Philippe, lehen ministroaren inguruan akordio bat atxemanik izan zela iduri nun eh, boskatzailen zerrendan ameka mila izen gehitzen ziren, horitarik zazpi mila kanakiarenak, ze da? Alors, en fait, c'est ce qu'on rappelait souvent, c'est qu'on a ouvert le corps électoral euh, trois fois dans notre histoire. On l'a ouvert en 83. Gure historian, hiru aldiz ideki ditugu boska zerrendak. Largoita hiruan, koloniarrak eta pazifikotik lanaren bila zetozenak sartuz. Largoita sortzian ideki dugu matinoneko akordioen ondotik eta largoita emezortzian numeako akordioekin batian. On l'a ouvert en 98 euh, avec l'accord de Nouméa. Donc nous, on s'est dit, bon, maintenant ça suffit de... Guk erraiten dugu, aski dela beti idekitzia, dukotriaz gain lehen euh, avec les comités de signataires qui ont lieu à Paris en présence du Premier ministre, justement, et euh, soi-disant pour aider l'inscription des gens du pays. le vérifie, nous, sur les listes électorales. Donc, on a eu une première lecture la liste électorale qui a eu lieu Euh, eta lehen irakurketa bat agoril untan egina eta oartzen gira amairu amalau milakana kiak falta direla. Donc euh, ils peuvent dire leurs chiffres, ils inventent des chiffres peut-être, mais nous le résultat qu'on a sous les yeux... Gure emaitza da milakakana kiak falta direla eta beste pertsunak iruzugaren bidez sartuak direla. Donc en fait la démonstration a été faite aussi pendant le congrès sur l'analyse des chiffres qu'on a obtenu le 31 août 2018. Euh, Zer gana duzu, dena egina dela ez zanagusitzeko? Tout a été fait pour le non emporte ça c'est clair. Et tout est fait pour noyer le peuple kanak avec un système libéral euh, légalisé par l'accord de Nouméa. Alors, c'est la première chose de faire une analyse sur les résultats sur les taux de participation. Euh, Lehen gauza izanen da emaitzen azterketa fina egitea, parte hartziaz erri eta euh, ondoko erreferendumaren prestatzia. 2008an, euh, baita ere baldintza oberenak landu egiazko erreferendum zintzo baten ukaiteko. Travailler sur les meilleures conditions pour qu'on puisse avoir un vrai référendum sincère. Donc ça passe par la vérification des listes électorales, ça passe aussi par euh, une bonne présence aux institutions via les élections locales en 2019. Nola senditzen da kanakiar populua erreferendumaren bezperan? Moi, je vais plus parler au niveau de la jeunesse. Son, euh, on va dire, Gazteria zariko niz hor, informazio argien beha euh, daude mugimendu independentisten euh, ganik, moment, memento untan tukiko prentsak delinkuentzia ipatzen du. La, la, jeunesse est le premier indicateur du résultat de la politique publique et c'est une jeunesse qui se cherche. Pour moi, c'est révélateur un peu de la Niretzat kanakiak populoaren egoerara erakusten du horrek. Biak baita herrialdearen egeroa eta nora ezean dabilan gasteria dugu. Lié au système scolaire et tout ça, mais c'est lié aussi au fléau qu'on connaît dans toutes les sociétés entre guillemets modernes quoi. USTKE-ko jok mil esker gure galder jardetxirik. Merci à vous, merci au Pays Basque, et puis euh, vive la Canada libre, et indépendante et socialiste. Merci bien. lab eta USTKE estaturik gabeko nazioetako sindikatuen plataformako kide direla, aipatzu dugu, beste batzuekin batean. Labetik gurekin zira argitzu dufo, prentsaukeko bat antolatzen du plataformak, Parisen, astezken goizuntan, eta zel bururekin, Beraz, eh, jokek esan duen eh, bezala, eh, parte hartzen dugu plataforma batean, uh, korsikako sindikatuarekin, badira ere, bon, beraz, kanakiak, Guadalupe, eta, eta Galizia, Britania, Katalunia, eta, eta beraz, ba, elkartu gira, azken aldikoatz, korsikan, STS-eko kongresuan, eta han bertan erabaki genuen, bon, Arnash berri bat eman behar genuela plataformari eta beraz agenda tiki bat finkatu genuen eta data bat zen justuki USTK-eko um, uh, kongresua eta uh, hartut hartua izango zen uh, erabakia sustengatzea. Beraz, eh, epaitu gabe, sangabe uh, eh, zer haien borroka eta uh, gabe, uh, sustengatuko genora haien erabakia. Erabakia izan da, beraz, ez da boikot uh, itza aipatzen, baizik eta ez parte hartzea uh, um, erreferenduman, balintza guztiak ez direlako beteak, eta beraz, ba, Parisen elkartuko gira behiz plataformarekin, ba, mm, publikoki adierazteko gure uh, sustengua haien eh, borrokan eta hartutako eh, erabakian.